hücum. Allahu Ekber! La ilahe illallah! Hücum hücum cundullah, la ilahe illallah. Sizler belendir Allah, la ilahe illallah. Hücum hücum cundullah, la ilahe illallah. Sizler belendir Allah, la ilahe illallah. qo'ymaymiz sustlikka kufr bilan düşmanı dushmanu josus hujum hujum jundullo qo'ymaymiz suslikka kufr bilan do'stlikka dushmanu josuslikka hujum hujum jundullo hujum hujum jundullo la ilahe illallah. Sizler bilandir Allah. la ilaha illalloh hujum hujum jundulloh la ilahe illallah. Sizler bilandir Allah. la ilaha hujum hujum jundulloh la ilaha illalloh sizlar bilandir Alloh la ilaha illalloh hujum hujum jundulloh la ilaha illalloh sizlar bilandir Alloh la ilaha illalloh edirmish ahli saroy dollar bilan og'zimoy shoshmay tur holingga voy hujum hujum jundulloh yedirmiş ahli saroy dollar bilan og'zimoy shoshmay tur holingga oy hujum hujum jundulloh hujum hujum jundulloh la ilahe illallah, sizler bilandir Allah, la ilahe illallah. hujum hujum jundulloh la ilahe illallah. Sesler belendir Allah La ilahe illallah Ko'pki kaymai xo'roz Bilamiz hunaring oz Otga minar chavandoz Hujum hujum jundullar Ko'pki kaymai xo'roz Bilamiz hunaring oz Otga minar chavandoz Hujum hujum jundullah Hujum hujum jundullah La ilahe illallah Sizler belendir Allah La ilahe illallah Hücum hücum cundullah La ilahe illallah Sizler belendir Allah La ilahe illallah Hücum hücum cundullah La ilahe illallah Sizler belendir Allah La ilahe illallah Hücum hücum